keçmiş sələf alimlərinin, yəni 9 sinifdə gətirdiyini, yəni müəllif, yəni onların e, təkrarları ixtisarlaşdırmaqla və bir-birini oxşarları bir bölməyə gətirmən onu 6, yəni qismə gətirmişdi və biz keçən dərsdə həmin o 6 qismi, yəni tamladıq. Hansı ki onlardan dedik ki, birinci e, küfrün növü, yəni səbəbi inkar və ya da təksibdir. İkinci cühuddur, üçüncüsü əl-inad və istikbar, dördüncü e, nifaq və 5-ci üz döndərmək və 6-ca şək küfrü idi ki, yəni bunlar haqqında, yəni bunların lüğəti islahı mənası və onlar e, onlara dəlillər Quran və sünnədən və sələflərin sözlərindən bunlara dəlillər gətirdik və ümumiyyətlə bu e, təkfir məsələsi həqiqətən də e, təkcə Azərbaycanda deyil, yəni bu gün e, müasir yəni necə deyirlər, yaşadığımız vaxtda, yəni bu hal-hazır ki, yəni son illərdə demək olar ki, ən e, çox yayılmış yəni fitnələrdən biridir. Hansı ki, bu da həqiqi mənada insanların, yəni o bölmədə danışanların öz e, dinlərindən yəni uzaq olmasından yəni, irəli gəlir. Görürsən ki, ilk addımlarda, yəni o təkfirə e, qoşulmamışdan qabaq heç kim birdən-birə məsəl üçün kimisə kimisə təkfir eləmir. Yəni orada e, etaplar var, orada mərhələlər var və birinci mərhələ isə, yəni biz əvvəl danışdıq ki, birinci mərhələsi odur ki, e, namaz qılmayan insanın kafir kimi təsdiqləmək. Yəni, namaz qılmayan insanı kafir kimi təsdiqləmək və bunu əgər sən qəbul elədinsə, çünki e, şək odur ki, yəni alimlərdən dəlil gətirirlər, Peyğəmbər hədisədən dəlil gətirirlər və Qurandan dəlil gətirirlər və bu da insanı, yəni e, qafil olan insanı həqiqi mənada biraz yəni qani eləyir. Çünki əgər sən görsən ki, Allah Subhanahu Quran kərim deyir ki, e, onlardan soruşan ki, məsələ qoxun fisə qar, deyəcəklər qavlu məhkunna minəl musallin. Onlardan soruşan ki, siz cəhənnəmə vadələ nə oldu? Deyir, biz namaz qılanlardan, yəni deyildik. Və başqa hədisədə Peyğəmbər dediyi kimi bizimlə onların arasındakı namazdır, kim onu tərk eləsə artıq, yəni küfr etmiş olur. Və həmçində başqa hədisədə var ki, şirklə küfr arasında namaz kim onu tərk eləsə artıq ya kafir oldu, ya müşrik oldu. Və bu cür hədislər gətirməyə və sahabelərin, yəni çoxunun bu rəydə olması və elə və s. sələflərin bu barədə ixtilafları və görürsən ki, bu bütün dəlilləri gətirəndə artıq insan deyir ki, bəli, artıq namaz qılmayan kafirdir və ya filan və besməkan və görürsən ki, bu da həqiqi mənada, yəni cahillikdir. Niyə görə? Çünki sən o mərhələni onlara təslim elədinsə, bundan sonra yeni bir mərhələ gələcək. Əgər namaz qılan kafirsə, deməli, onun əti də yeyilməz. Bəli, və bu da ikinci mərhələ. Artıq ət yeyilmədi, ət də qutarda getdi. Deməli, qaldı, namaz qılmayan kafir oldu, o belə oldu və sonra gəlir üçüncü etap. Üçüncü etap, deməli, sən yaşadığın dövrdə insanlar nədirlər? Yəni, kafir. Çünki niyə görə? Çünki namaz qılmırlar. Deməli, sən hansı müctəmədəsən? Yəni, kafir müctimaiyyətən. Yaxşı, bu oldu üç. Sonra bura e, kafir ictimaiyyəti olduğundan bu dövlət nə dövlət sayılacaq? Küfür dövləti. Deməli, küfür dövləti və küfür dövlətində də əməllər yəni, tətbiq olunmur. Hansı ki, cümə kimi, saqqal kimi, ilahır, o, bu əməllər tərk üçün bunların, yəni onların dilinə görə deyirik, bunlar əməl olunmur. Deməli, siz bu əməlləri tərk elədin. Yaxşı, əgər ilk vaxtdan buranın küfür dövləti kimi adlandırıb, yəni burada cümə olunmaz, burada belə şey olunmaz deyənlər, bəs bugün niyə görə onda onlar cümə qılırlar? Niyə elə gedib harca yığışıb cümə namazı qılırlar? Məgər bu kafir dövləti yəni deyil bura? Əgər kafir dövləti sən namazı, cüməni tamamilə tərk eləməlidir. Cüməni tamamilə tərk eləməlidir. Çünki sənin etibara görə burada cümə olmaz. Ancaq sənin, yəni cəmaatı burdan uzaqlaşdırıb, ayrar yığmağın, o artıq sənin dəvətin nəticəsini gözləyir ki, sənin dəvətin nəticəsi nə idi? Yəni cəmaatı parçalamaq. Aydındır. Niyə görə? Çünki o insan ki, hansı ki, təkfirdən danışan insanlar var, görürsən ki, o həqiqi mənada küfrün lüğəti islahatı mənasını bilmir. Aydındır. Küfrün səbəblərin, qisimlərin bilmir. Və baxımdan da biz, yəni bu kitabı, yəni çox gözəl kitabdır və qərara gəldi ki, bu kitabı yəni əvvəldən axıra kimi keçək ki, hətta insan, yəni qulaq assa, onda bu təkfir barəsində, yəni insanı dinindən çıxarmaq, dinə salmaq barəsində onda, yəni tam məlumat olsun. Və ona görə biz keçən dərslərdə həmin o əməllərdən saydık hansı ki, əməllər, yəni e, küfrə aparan əməllərdir, yəni e, insanı dindən çıxan əməllərdir və onların bəziləri də iki qismə qismə bölünürdü, nifaq kimi, ondan sonra cühud kimi, başqa əməllər, yəni iki qismə bölünürdü. Və bu günlərdə isə e, bir var e, əməllər, bir də var əm, bir var idi səbəblər, hansı ki o səməllər, e, səbəblər ki, şəkk idi, nifaq idi. Onlar, yəni küfrə aparacaq idi, aparan əməllər idi. Və bugünkü dərsdə isə inşallah aqsamul kufr bi'tibar ma yaqum bihi min a'dal badan. Yəni qismin qismlər, e, küfrün qismləri hansı o qismlər ki, bədən üzvləri o qismlərləndirlər. Yəni hansı bədən üzvü e, elədiyi əməl, yəni küfrə aparıb çıxarır və bu baxımdan da yəni yəni sələflərin yəni bu barədə rəyi var. Əsas e, yəni üçüdür. Yəni bütün insanın e, bədən üzvü əsas üç əməldə yəni cəm ol onlardan birinci e, kufrun qalbidir. Yəni qəlbdə olan küfr və bunu çoxsa etiqadı küfr adlandırır. Və ikinci dinlə olan küfr buna kufrul qovli deyirlər və üçüncü kufrun əməli, yəni əməldə olan, əməldə olan, yəni küfr deyirlər. Artıq bu taksimi, yəni bu bölməni bizdən əvvəlki, yəni sələflər də yəni bunu yəni bölmüşlər hansı ki, Subki rəhməhullah buyurur ki, "Ət-təkfir hukmun şər'iyyun" سببه جحد الرب جحد جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسال أو القول أو فعل حكم الشارع بأنه حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا Və deyir, Subki deyir ki, yəni təkvir şəriət hökmüdür. Yəni qulaq asın onlar, yəni ümumiyyətlə təkviri, yəni şəriət hökmü adlandırırlar. Yəni kiminsə hökmü deyil. Yəni bu ilə yəni hər adam istədiyi kimi bunu əmr eləyə bilməz. Bunu əgər bu şəriətə aiddirsə, deməli bunu bilən adamlara, yəni bu hökmü eləmək, yəni bilən adamlara aiddir. Və burada da buyurur ki, e, təkvir hökmü şəri, yəni şəriət hökmüdür və onun da deyil səbəbi, yəni rububi, yəni və hətta ki, vahdəni, yəni tərk elə, cəhd eləmək, yəni üz döndərmək və hətta ki, Peygəmbərin risaləsindən üz döndərmək və hətta ki, sözlə və hətta ki, feillə ki, hansı ki, şəriət ona hökm vermiş ki, bu artıq yəni küfr, küfrə, yəni dalət edir. Və həmçində Osman ibn Muhammed el-Bəkri Şafi buyurur ki, "Və hasil kəlamu alə anvar riddə ənəha tanhasru fi thalath aqsam: al-i'tiqad wal-af'al və aqwal, və kullu qism minha yetəşə'abu şə'ban kəthira." Yəni, Osman ibn Muhammed Əl-Bəkri Əşşafi rəhmələ buyurur ki, və deyir, artıq deyir, yəni bütün e, yəni əvvəl danışılan bütün sözlər, çünki bu artıq küfr haqqında danışır və deyir, bütün bunlar hamısə, yəni riddə, yəni küfür e, insanın mürtəd olması artıq Üç şey üzərində, yəni artıq cam olunur. Üç qismən ətrafına toplanırlar və onlardan birinci eytiqaddır, yəni eytiqadlardır və feillərdir və həmçin nədir? Həmçində yəni sözlərdir. Həmçində yəni sözlərdir. Və niyə görə? Çünki baxsaq görsək, yəni keçmiş e, yəni 6 dənə e, küfrün səbəbi vardı, hansı ki, onları eləmən insanlar, yəni artıq e, kafir olurlar. Onlara baxsa görək ki, onlar eytiqadla bağlı olanı var, əməllə bağlı olanı var və sözlə, yəni bağlı olanı var. Və onlardan birinci inşallah bugün danışacağımız, yəni qəlibdə olan küfrdür. Qəlibdə olan küfrdür ki, hansı ki ona e, yəni, etiqadı e, küfrə deyirlər ki, yəni e, e sələflər e, qalbin, e, yəni kufrun qalbini çox zaman etiqadla bağlayırlar, yəni ona kufrun etiqadı deyirlər. Çünki etiqad e, əsas mühüm olanıdır ki, yəni insanın qəlbində, insanın qəlbində insan əgər e, küfri etiqad eləyirsə, e, zahirən İslamı izhar eləsə də belə o artıq yəni kafir kimidir. Çünki onların hökmü dünyada münafiqdir. Çünki o insan ki, e, İslamı izhar eləyir, imanı izhar eləyir və qəlbində küfri gizlədirsə, etiqad eləyirsə, o artıq yəni e, e, kafirdir və hə, kafirdən aşağı bəs o məhz o, yəni münafiq danışıq onun dərəcəsi, yəni kafirdən də yəni aşağıdır. Necə ki, bu küfr haqqında alimə buyurmuşlar ki, "Və huwa ma yaqumu bil qalb min al-i'tiqadat al-mukaffira ka i'tiqad kadhib ar-rasul sallallahu alayhi ve sellem aw takdib bi şey mimma ja'a bihi aw şək fi sidqihi aw i'tiqad ash-sharik lillah fi rububiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi aw fi uluhiyyatihi aw i'tiqad istibahat al-muharramat al-zahira wa ghayr dhalik min al-mukaffarat al-i'tiqadiyya." وهذا ويسمى هذا النوع بكفر الاعتقاد لأن مرجعه إلى اعتقاد Yəni bu e, etiqadda olan, yəni qəlbi küfr barəsində alimlər buyurmuşlar ki, o insanın qəlbində elədiyi, yəni etiqadlardır. Yəni şərt deyil ki, insan öz etiqadını zahirdə göstərsin. Yəni o qəlbində nəyə etiqad elirsə, hansı ki, peyğəmbər səsəm yalan saymaq və ya da ki, ondan onun gətirdikləri bir dənə o əməllərdən birini yalan saymaq və ya da ki, onun e, sidqliyinə şək eləmək və ya da ki, Allah subhantan rububiyyətində və ya asma və sifətində onun şərik olmasını etiqat eləmək və ya da ki, onun e, uluhiyyəsində Allah subhantalaya, yəni şərik qoşmaq və ya da ki, Allah subhantalanın e, zahirən haram buyurduqlarını insanın yəni halal eləməsi, yəni e, halal eləməsini yəni etiqat görməsi və bu cür əməllər, yəni etiqadı, yəni küfr əmə, e, etiqadı, yəni küfrlər sayılırlar ki, hansı ki, bu cür qismə, yəni alimlər, yəni etiqadı küfr deyirlər ki, hansı ki, həqiqətən də on onun e, qayıdışı, yəni artıq yəni etiqadla bağlıdır. Yəni qəlbdə olan artıq etiqadla bağlı bağlı olduğundan və kufrun əmqalibiyyə, yəni alimlər kufrun yəni etiqadı, yəni deyə müraciət edirlər. Və ikinci e, həmin o bədənlə olan, yəni küfrün qismindən biri də, yəni danışıqda, yəni olan, dildə olan küfrdür ki, hansı ki, huva məyyəcr alə lisani min əqvalil mukaffirə alə vacil ixtiyar, mitlə səbbullah və rasuləhu s.ə.v. əv iddiə nübuvvə. Və ikinci də deyir, e, danışıqda olan, dildə olan küfürdür ki, hansı ki, insanın e, dilində, yəni ixtiyarı olaraq, ixtiyarı olaraq, yəni küfür sözlər işlətməsi. Məsələn, deyir ki, Allahı söymək, Peyğəmbər səhəm söymək kimi və yaxud da ki, Peyğəmbəli yəni iddia etmək kimi və bütün bunlar niyə görə yəni küfür salirlar? Çünki alimlər inşallah bunu, e, bu sualın cavabı burada, yəni həfdə qəmi rəhməllah buna gözəl cavab qaytar. İnşallah yeri gələndə yəni onu buradan açıqlayarıq. Və burada deyir, niyə görə insan e, bu danışıqla bu, Allahı söymək kimi, ondan sonra peyğəmbər söymək kimi niyə görə deyir onu e, kafir sayılır? Çünki insanın onu söyməsi ona dəlalət eləyir ki, o insan qəlbində onu tanıyır. Ona görə burada gözəl sualdır, yəni vaxtı gələndə onu oxuyarıq və deyir çünki o insan, yəni əgər dilində söyürsə, deməli onu tanıyır ki, söyür. Yəni qəlbində bilir və bildiyindən də onun əksini söyür. Aydındır? Yəni dildə deməyinə baxmayaraq və deyir yenə də onun etiqadı nəyə qayıdır? Onun etiqadı qayıdır, yəni onun qəlbinə. Amma o dilində deməyinə nə olur? Həmən insan yəni kafir olur. Aydındır? Allahı söymək kimi, peyğəmbəri söymək kimi və yaxud da ki, peyğəmbərlik, yəni iddia etdiyi kimi. Həmçinin İmam Nəvə Rəhməhullah buyurur ki: آه، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء Və İmam Nəvə rəhmələ buyurur ki, və dinlə mürtədlik o, o ilə olur ki, hansı ki insan dili, e, dili ilə, yəni küfr işlətmiş olar. İstər etiqadla və hətta ki inatkarlıqla və hətta ki yəni istehza ilə. İstehza ilə, çünki bunlar üçü də artıq yəni dinlə, yəni küfrə gətirib çıxarır. Və Şeyx Səmi ibn Teymiyyə rəhmələ buyurur ki, "Mən qala bilisani kəlmətul küfr min ghayri hacatin amidan laha aliman bi anna kəlmətun küfr fa innahu yakfuru bi zalika zahiran və batinan." İbn Teymiyyə rəhmələ Teala buyurur ki, kim dili ilə küfürsüz işlərərsə və ona ehtiyac olmadığı halda Yəni ehtiyac olmadığı nə deməkdir burada? Çünki insan əgər ikrah eləsələr bir şeyə, tam ki səni hakim sultan səni tutsa, hansı ki e, ammarın başına gələn kimi, hansı ki onun atasının, anasını, yəni dedilər Allahı söy, e, peyğəmbəri söy və o yəni söymədi və onu şəhid elədilər, yəni qətlə etdilər və ammar dili ilə söydü. Dili ilə söydü və onu azad elədilər və sonra gəldi ya Rasulullah mən artıq yəni səni belə söyüdüm, belə elədim və dedi sənin qəlbin yəni rahatdır, deyir hə və sonra ayə nazil oldu ki illə mən uqrə və qalbi mutmaindir. O kəslərdən başqa onlar ikrah olundular və onların qəlbi nədir? Yəni qəlbi mutmaindir. Yəni bu o deməkdir ki, əgər tam ki e, kimsə e, düşmən, yəni kafirlər müsəlmanı əsir alan vaxtı onu ölümlə hədəliyib, yəni ona desələr Allahı söy, peyğəmbəri söy, bunu demək insan yəni kafir olmur. Niyə görə? Çünki artıq mukrihdir. İkrah olunduğu halda ona dedicilər onu. Və İbn Teymi rəhməhullah burada buyurur ki, kim dili ilə bir küfr söz işlədərsə və o sözə ehtiyac yoxdur və onu bilə-bilə işlədir və onun bilir ki, o məna, o sözü, küfür sözü, o deyir bunu deməklə zahirən və batində, yəni kafir olur. Daxilən və zahirən də insan artıq, yəni kafir olur. Və həmçində və qovlu kufru mukaffirun bi nəfsihi və leysə huva dəlil alə kufru kəmə huva qovlul cəhmi bin Safvan Heythu yəzmu ənəl kəlmətul kufru leysət kufran fil batın və ləkinnə dəlilun aləl kufur. Və e, İbn Teymiyyən bu sözü Cəhm İbn Safvanın da sözünə dəlil ki, Cəhm İbn Safvan deyir ki, yəni hər dili ilə küfür deyən, o deyir, daxildə deyir, kafir olmur. Hətta onun sözü küfrə dalət eləsə də belə, aydındır. Amma İbn Teymiyyə rəhmələ buyurur ki, əgər o insan o sözü ehtiyac olmadan <coughs> bilə-bilə deyirsə, bilə-bilə deyirsə və bilir ki, o söz köfür sözü və o insan zahirən və batinə nə olur? Həmən insan, yəni kafir salir. Və həmçinin Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah e, bu aşağı bunları bəyan eləyər buyurur ki: "Və haula'il qailuna bil qawlil cəhmi və salihi e, qad sarrahu bi anna sabbullah və rasulahu və takallum bi təthlis" وكل كلمة من كلام الكفر ليش هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب هذا الساب وشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به Və Şeyx Səm həmən e, İbn Teymiyyə Cəhv İbn Səfan kimlərinin sözlərinə deyir ki, onlar deyirlər ki, insan o sözün mənasını bilirsə, bilirsə küfrə e, e, dəlildir və ehtiyac olan sözü deyirlərsə və Cəhv İbn Səfanın rəyinə görə həmən insan, həmən insan deyir, e, batinən deyir, kafir olmurlar. Hətta onların sözləri belə, yəni küfr olsa belə. Və deyir, bunların bu danışığından o şey lazım olur ki, yəni bu danışıqlarından o irəli gəlir ki, onlar e, Allahı və Peyğəmbəri söyən e, daxildə e, mömin e, tovfid əhli olsun. Aydındır, bu deyir, həqiqi mənədə ziddiyyətdir. Aydındır, çünki tovfid əhli, yəni Allah subhanət alanın təkini ispat eləyən necə ehtiyac olmadan o şey necə yəni dilinə gətirib. Aydındır, və bu da həqiqətən də o e, bidət əhlinin öz əqdələrində yəni ziddiyyətlərdir. Və həmçində Şeyx İslam İtimiyyə buyurur ki, وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ تَوْعًا فَقَدْ شَرَحَ بِهَا صَدْرًا وَهِيَّ كُفْرٌ Və deyir, əgər insan e, bir e, küfr söz işlətsə və qəlbi ilə ona razılığını bilsə, etiqad eləsə, o deyir, artıq insan, artıq nə olur? Bu deməyə ilə də artıq insan, yəni kafir olur. Və həmçinin Şeyh İslam İntimiyə buyurur ki, və aydan fəinnəhu subhan, subhanəhu istətnə el-mukri minəl kuffar, ləv kənəl kufrun lə yəkun illə bi təqdibil qalb və cəhli ləm istətnə minhu el-mukri ləənnəl ikrah alə dəlikə mumtəni fə'ləm فعلم أن bil kufr kufran kufrun illə fi halil ikrah. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və Allah Subhanahu deyir ki, dillə yalnız və yalnız ikrahları istisna elədi. Yəni Allah Subhanahu demədi ki, kimsə dinlə zarafat eləcək, küfrsə o kafir olmur və ya da ki, neynəsə Allah Subhanahu bircə istisna dili, yəni isti, dinlə deyiləni, bircə ikrah olunanı <coughs> e, istisna elədi. Çünki deyir ki, insan e, dillə deyilən şey, yəni qəlbi ilə bilir o nə deyir. Aydındır? Və yalnız və yalnız Allah Subhanahu e, nəyi istisna elədi orada? Yalnız və yalnız yəni e, ikrah olan ikrahla deyiləni istisna elədi. Çünki insan əgər e, bir şey ikrahla deyirsə, artıq o insan o barəsində artıq məsum deyil. Aydındır? Və baxımdan deyir ki, e, وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار لو كان الكفر لا يكون إلا بتكتيب القلب وجهله Ləm müstəfnə minhu mukri. Deyir, yəni dinlə, niyə görə Allah Subhanahu bunu istisna eləyir? Çünki deyir, insanın dinlə deməsi, dinlə deməsi artıq onun qəlbində etiqadıdır və onun e, həqiqi mənada peyğəmbəri və Allah Subhanahu yalan saymasıdır. Əgər bu yalandan irəli gəlməsəydi onun dinlə deməyi, onda deyir Allah Subhanahu yəni ikrahı, yəni burada, yəni istisna eləməzdi. Və həmçində e, şəriətdə də, şəriətdə də görürsən ki, e, küfür, dillə e, deyilən küfür, həmçində kiçik küfür və böyük küfrə də yəni dalət edir. Necə ki, e, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İthnətəni finnəs huma bihim kufrun, əttə'nu finnəsəb nihayətu aləl-meyyid. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, e, insanlarda iki şey, yəni küfürdür. Hansı ki, birincidir ki, nəsəbə tən eləmək və ikincidir ki, yəni meyitin üzərində, yəni ağlamaq. Və burada Peyğəmbər s.ə.v <coughs> küfrü tənən, yəni nəhsəbə tən eləməklə e, ölünün üzərində ağlamağa, yəni bildirdi ki, bu iki əməl, yəni küfürdür. Və huma min əməli lisən və məlumlə ənəhu ləm e, ləm yurid el-kufrul akbar lənnəhu min cinsil məasi lə tuxrici sahibə minəl millə. Və burada Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq ki, həmən əməl dinlə olduğundan da belə elə gəlsə, Peyğəmbər salam o əməlləri küfr adlandırdı. Bu hansı küfür ki, dindən çıxaran küfür deyil. Aydındır? Çünki hamı bilir ki, hamı bilir ki, yəni tə, nəsəbə tən eləmək və ya da ki, ölünün üzərində ağlamaq Ölürsən, bu artıq yəni, asilidir, Allah subhanətə asilidir və bu asillər də insanı yəni, dindən çıxarmır. Və təbəyin ənəl kufrəl qovlu yanqasım lə qismin əkbar muxrici minəl millə və asxar lə yuxrici minəl millə və bununla da yəni danışıq keçillərlə aydın olur ki, artıq dillə deyilən küfür yəni iki qismə bölünür dindən e, insanı dindən çıxaran və insanı dindən çıxarma. Aydın, yəni böyük küfür və kiçik küfür. Hansı ki, e, böyük küfrə də dəlillər var idi və kiçik küfrə də Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni bu hədis ona dəlildir ki, yəni insanlarda iki şey, yəni küfürdür, yəni küfür adlandırdı. Birinci, yəni nəsəblərə tən eləmək və ikincə, yəni ölünün, yəni üzərində, yəni ağlamaq burada ağlamaq mənasında elə ağlamaq burada, yəni üzün, gözün cırmaq, yəni yataqların, saçların, zadın, E, yanaqlarının, saçlarının zaten yolmaq, yəni nihayə bu deməkdir ki, nihayə deyil, buna nihayə, nihayə də budur ki, yəni ölünün üzərində e, hay, şü, yəni, e, e, şüvəllik salmaq, yəni bunlar nihayə, yəni bunlar adlanır. Və üçüncü də, yəni bədənlə olan əməllərin qismində isə, yəni e, əməli küfürdür ki, Və bu da əməli küfrdə ümumiyyətlə yəni iki qismə ayrılır. Birinci qism hansı ki, e, ins insanı dindən sarır və ikinci qism isə yəni insanı dindən sarır, yəni böyük, e, e, yəni kufrun akbar, kufrun asqar, yəni böyük küfr və kiçik kiçik e, kiçik küfr. İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və amma kufrul amal feyənqasum ilə ma yudadul iman və ilə ma la yudadihi və sucudu lis-sanam və istihana bil mushaf وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يداد للإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العمل قطعا ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه والحاكم بغير ما أنزل الله الكافر وترك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر العمل لا كفر اعتقاد İbn رحمه الله buyurur ki, يعني əməldə olan küfür deyir, iki qismə ayrılır. Hansı ki, birinci qism imanın, yəni ziddinədir. Və ikinci qism isə deyir, imanın ziddinə deyil. Və imanın ziddinə olan əməllərdən isə sayında deyir ki, e, bütə səcdə eləmək. Yəni bütə səcdə eləmək. Yəni bütə e, çoxsa elə bir ki, bütün qabağında deyil bu, büt üçün isə, yəni bütün özünə səcdə eləmək. Bir də var ki, məsəl üçün insan, yəni bütün qabağında namaz qılır, yəni özünə sütrə qoyub namaz qılır, başqa şeydir. O da e, lüğəti mənada bütə səcdə eləyir. Çünki onun qabağında büt aydındır, amma onun qabağında sütrə olduğundan, yəni onun bütə aidiyyəti yoxdur. Və burada alimlərin, yəni bütə səcdə eləməyin e, küfr olduğunu deyənlər, yəni bütün özünə səcdə eləməyi, yəni bütü e, səcdəsi sırf bütə görə də aydındır. Əgər məsəl üçün e, kimsə e, məsəl üçün e, öz qövmündən, məsələn e, qövmünü dəvət eləyir, nə eləyir və bu baxımdan görürsən ki, onların bidət məclislərində oturur, nə eləyir və bunu çox alimlər deyir ki, ümumiyyətlə belə bidət məclislərində, yəni e, istifadə eləmək olmaz, yəni dəvətdə e, istifadə eləmək olmaz baxmayaraq ki, yəni sələflərdən bəzi alimlər misal gətirirlər ki, deyir, belə bir vaxtlar olub ki, məsəl üçün bir insan öz qövmündə, yəni dəvət eləməkdən ötəri, hətta deyir, elə məclislərdə iştirak eləyib. Yəni, insanları hürkülməmədən ötəri elə məhzəzdə iştirak ediblər ki, insanlar buna öyrəşsin və tədricən öz dəvətini aparırlar. Ancaq müasir alimlər və həmsinə sələflərin çoxu da bu rəydədirlər ki, ümumiyyətlə biddət məclislərində iştirak eləmək olmaz, hətta dəvət niyyəti olsa da belə. Çünki yəni Peyğəmbər s.ə.v heç vaxtı yəni biddət məclisində iştirak eləməyib və biddət üslubu ilə yəni, dəvət eləməyib. Çoxsu məsələn bu günlərdə görürsən ki, deyir ki, ə, sizinkilər e, deyir məsəl üçün deyir, cəmatanda zikr edirsən, nə get cəmatanda zikr elə, elə, qoşul onlara və tədricən dəvət elə. Yəni bu düzgün metod deyil. Niyə görə? Çünki bu həqiqi mənada yəni peyğəmbər sallalləmin qoyub getdiyi metod deyil. Yəni peyğəmbər sallam heç vaxtı yəni bidətlə, bidət məclisində iştirak eləməklə, yəni cəmaatı yəni dəvət eləməyib. Və burada isə İbn Qeym rəhməhullah deməyə ki, bütə səcdə yəni bütün e, gör bu deyil, fəscudu lissanam. Yəni bütün özünə bütün büt üçün yəni səcdə eləmək. Və ya da deyir ki, e, Quranı, yəni e, Quranı, yəni sınaq eləmək, yəni Quranı zibilliyə atmaq və ya da murda-murda şeylər atmaq Quranın üzərinə Və ya dedi ki, Peyğəmbərsəm öldürmək, və ya ki, onu yəni, öldürmək istəmək, və ya ki, onu söymək, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı əməli küfrdür ki, hansı ki, insanı dindən çıxaran küfr, hansı ki, imanın əksidir, imanın ziddinə olan, yəni e, əməllərdir. Və deyir, ancaq deyir, Allahın hökmünə hökm verməyənlər və ya da ki, namazı tərk eləyənlər və onlar da əməli küfürdür. Əməli küfürdür, hansı ki, onlar da e, Allah subhanə, Peyğəmbərsəm də onlara, Allah subhanə, Peyğəmbərsəm də onlara yəni küfr adı verib. Çünki Allahın hökmünü hökm verməyənlərə Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə e, kafir adlandırıb və həmcə namazı qılmayanlar barəsində də Peyğəmsəm onları yəni kafir adlandırıb və deyirsən bunlardan bu küfür sözünü götürə bilməzsən çünki bu artıq e, Allah subhanə ayəsi və Peyğəmsəm hədsi ilə yəni bunlara bu küfür sözü verilib. Fəl-həkim bi qeyri mənzə Allah yəni Allahın hökmünü hökm verməyən hakim və burada e, müəllifin, yəni İbn Qeym Rəhmalın burada hakim deməsi, yəni bu e, birbaşa bu demək deyil ki, bu qayıdır e, sultana, xəlifə əmrinə görə. Çünki kim hökm versə, hətta iki nəfər arası kim hökm versə, o artıq nə salir? Hakim salir. Çünki burada hakim, hakim hökm vermək mənasındadır. Və hər bir kəs hökm verərsə artıq ya, bu, bu ada yəni daxil olur və vatarku salə kəfir. Yəni Allahın hökmünə hökm verməyən və namazı tərk eləyən artıq kafirdir. Hansı bu da e, Peyğəmbərin nəhsi ilə və Allah Subhanahu ayəsi ilə, yəni bu artıq buna dəlildir. Və lakin huwa kufrul əməl, la kufrul etiqad. O deyir bunlar deyir əməli küfrlərdir, lakin yəni etiqadı, yəni küfr deyil. Və bu da müəllif rəhmalı onu demək istəyir ki, yəni elə əməllər var ki, elə əməllər var ki, hansı onun misal çəkdi, Allahı söymək, peyğəmbəri söymək, Qurana sınaq, yəni Qurana e, məsələn zibilliyə zada tullamaq və bütə səcdə eləmək, bu kimi küfrlər, bu kimi küfrlər küfrlər artıq, e, yəni heç bir üzürsüz, hüccəsiz bunlar artıq, yəni kafir sayılır. Niyə görə? Çünki onları peyğəmbəri söymək. Deməli bu peyğəmbəri tanıyır ki, söyür. Allahı söymək. Deməli bu qəlbində Rəbbini tanıyır ki, söyür. Aydındır? Və bu cür hallara deyir, yəni istisna e, bunlara deyir üzr yoxdur. Ancaq o bir əməllər isə, yəni Allahın hökm, hökm verməmək kimi, namaz qılmayan kimi və hətta ki e, başqa e, Allah Subhanahu küfr alandığı əməllər kimi bunlar isə deyir artıq əməli küfrlərdir və bu əməli küfrlər də artıq e, böyük və kiçik ola bilər. Əgər qəlbin etiqadla isə bu artıq e, etiqad küfrü kimi artıq buna e, kafir kimi, yəni e, necə deyirlər, hökm verilə bilər. Ancaq əməli küfr isə artıq baxmaq lazımdır. Əməli küfr e, böyük küfrdür yoxsa, yəni kiçik küfrdür. Həmçinin İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, Sibəbul muslimin fısuq və qitalü kufur. Deyir, Peyğəmbər buyurub ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir və onu öldürmək, yəni küfürdür. Deyir, "Fəfarraqa beynə qitali və sibəbi və sibəbihi və cəal ahaduhuma fusuqan və la yukaffaru bihi və al-akhir kufran və ma'lum ennehu inna marad al-kufr al-amali la i'tiqadi və hada al-kufr la yukhrijuhu min dairati al-islamiyyə və al-millə bil-kulliyyə." Və deyir, burada deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli söyməklə davana aid. Deyir ki, kim müsəlmanı söyərsə, artıq fasiq olar və deyir, kim deyir, müsəlmanla dava eləsə, müsəlmanı öldürəsə, artıq yəni küfr etmiş olar. Aydındır? Və burada deyir, Peyğəmbər s.ə.v söyməklə e, öldürmək arasında fərq qoyurdu və onların birini e, fisk və ikincisinə küfr adlandırdı və şəx görür ki, bunlar ikisi də yəni əməli küfürdür, yəni etiqadı küfür deyil, etiqadı küfür deyil və bununla da o insan millət İslam dairəsindən qırağa çıxmır. Yəni həqiqi mənada, yəni e, insanı, yəni təkrir eləyən təkvirçilər, yəni gözəl olardı ki, bu ərəb dilində də bu kitabı əllərinə keçib, əgər düzgün oxuya bilirlərsə, yəni əllərinə keçib bunu oxuyarlar və dərk eləyərlər ki, həqiqətən də sələflər, yəni gör necə xırdalıqla başa salıblar. Yəni bir var ki, sən məsəl üçün açsın əlvə İbn Bazın kitabı keçdi, İbn Baz deyir, namaz qılmayan kafirdir, o biri e, bütə səcə ilə odur, budur, bütün hamısını qarışdırın bir-birinə, özün də artıq o sözləri deyirsən, deyirsən və bilməməkdən deyirsən və görürsən ki, ətrafında cəmaat toplaşıb və indi sözündən dala qayıtmaq, sən qayda da bilmirsən. Niyə görə? Çünki o boyda cəmaat səni təşvir eləyəcək axırda. Aydındır? Və bu da həqiqi mənada cahilidir. Yəni, kitab və sünnə bugün həmən camatlar, həmən toplumlar insanları nəyə çağırırlar? <coughs> Nəyvə lazımdır, ged orada, burada oxu. Kitabın var, ged oxu. Allah Subhanahu demir Quran nazil edir, rahatsız olsun, ged özün aç oxu. Özün də oxu başa düşəcəksən. Bu da həqiqi mənada cahillikdir. Əgər bu Quranın, bu dinin başa düşülməyə, yəni e, elm əhlindən və ya da ki, e, öyrənəndən, biləndən soruşma ehtiyacı olmasaydı, Allah Subhanahu bu Quranı 5 ayı 10 ayı nazı eləyərdi, Cabrail əmr eləyərdi, Kəbənin qapısını asardılar, hər e, sahiblər e, həmən dövlət müşrik gedər oxuyarlar, hidayət olan hidayət olardı, hidayət olmayan hidayət olmayardı. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v vəhiy olunması, bu dini bəyan eləməsi, hansı ki, Allah deyir ki, biz bunu sənə bəyan elib, nazil edir ki, sən insanlara bəyan eləyir. Aydındır, budur, dinin gözəlliyi bundadır ki, insan biləndən soruşmalıdır, bilməyən biləndən soruşmalıdır. Bugün insanları isə bilənlərdən uzaqlaşdırmaq, bu insanları hara aparıb çıxarır, artıq həqiqi mənada savasızlığa özün savadsız, dalınca getdilər savadsız. Nəyə görə? Çünki sənin danışığın heç də sələflərin fəhmi kimi deyil. Sənin danışıqların müasir hansı təkvislərin, Seyyid Qutbun, Həsən Əlbənnanın və ya ki, Məhəmməd Qutbun və ya ki, e, Ziyəddin Qudsunun, filankəsin, filankəsin kitabları hansı ki, onlar heç elm əhli kimi alimlər onları qələmə almır. Aydındır? Və bu ən böyük xatalar da bunlardır ki, biz bu kitab və sünnədən danışırıq və kimin başa düşməyə, kim başa düşməyə lazım onu da yəni bilmirik. Və baxsan görsən sələflərin e, danışıqlarını görsən ki, onlar alicə görsən küfür məsələsini necə xırdalayıblar hansı küfür, əməli küfür necədir, o necədir, bu necədir. Və burada alimlər onu ayırıblar. Və gör, burada İbn Qeymin qəşən sözü var idi, deyir, və deyir, sən deyir, e, Allahın hökm, hökm verməyəni, namaz qılmayanı küfür sözdən başqa söz adlandıra bilmərsə, çünki buna dəlil var, Quranın sünədən buna dəlil var. Ancaq deyir, bu küfür nə küfürdür? Əməli küfürdür, etiqadı küfür deyil. Və ondan sonra isə başa salır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməyi ki, müsəlmanı söymək fasiqlik, onu öldürmək küfürdür. Deyir, burada Peyğəmbər s.ə.v e, söyməklə öldürməyin arasında fərq qoydu. Birini fasiq, birini isə küfür adlandırdı və bu da onu göstərir ki, bu ikisi də nəyə qayıdır? Əmələ qayıdır, yəni etiqada qayıdır və bu əmələ qayıtmağı ilə da həmən küfür insanı İslam dairəsindən, yəni qırağa çıxarmır. Çünki əgər İslam dairəsindən qırağa çıxarsaydı, onda görün, sahabilər neçə dən döyüşlədə bir-birlərini qırırlar. Muaviyyə ilə Əlinin döyüşü, Sıffiyin, Cəməl döyüşü, nə qədər döyüşlərdə, yəni sahabilər bir-birlərini döyüşlər və şək ötürü döyüşlərdə döyüşənlər də, yəni ölənlər də olurdu. Hansı ki, o döyüşlərin birində e, Talha Zübeyir, yəni cənnətlə müjdələnən 10 dənə sahabədən ikisi həmən döyüşlərdə ölürlər. Və burada da İbn Qeym buyurur ki, onlar həqiqi mənada, yəni millətdən çıxan, İslam dairəsindən, yəni çıxarmayan küfürdür. Və atlaq İbn Qeym el-kufrul əməli fi müqabilə etiqadi və zəkr ənəl kufrul əməli lə yuxrici minəl millə. Və burada İbn Qeym deyir, əməli küfrü e, etiqadı küfrün qarşılığında gətirdi və burada bildirdi ki, əməli küfür insanı, insanı dindən çıxara bilməz. Aydındır? Çünki əməli küfür insanı dindən çıxara bilməz və e, etiqadı küfr isə insanı, yəni dindən çıxarır. وقد يستشكل هذا مع التقسيم السابق للكفر العملي وأن منه ما هو المخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة وقد أجاب عن هذا الشيخ حافظ Hakami və burada deyir bir dənə işgəl var çünki burada İbn Qeym Rəhəmallah deyir ki yəni zahirən burada biraz problem var İbn Qeym Rəhəmallah buyurur ki e, əməli küfür, əməli küfür əməli küfür deyir insanı dindən çıxartmır Və bundan əvvəl isə biz qeyd elədik ki, Allahı söymək, Peyğəmbəri söymək, Peyğəmbəri iddia eləmək, ondan sonra e, Qurana istə Quranı, yəni e, zibilliyə və yaxud da Quranı e, yəni, murdar yerlərə, çirkli yerlərə tullamaq bu cür əməllər əməl küfür amma insanı nə edir? Yəni dindən çıxarır. Yaxşı, bu problemə, bu problemə, yəni bu e, əhəqi mənada ziddiyyəti buna necə cavab verərsən? Və burada deyir, Hafiz Həkəm buna belə cavab verir və buyurur ki, İdə qilə lənə həl sucudu lissanam والإستعانة بالكتاب والصبر الرسول والحزن بالدين ونحو ذلك وهذا كله من الكفر الأملي فيما يظهر فلم فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم كفر الأصغر بالعمل Və burada deyir ki, Həbd Həkəmin buyurur ki, sən soruşa bilərsən, əgər birdən, bizdən deyir, soruşulsa ki, məgər bütə səcdə eləmək, Ondan sonra kitabı isyan, kitabı murdar yerə tullamaq, onu yəni e, şər, e, murdar nəzis yerə tullamaq, Allahı, Peyğəmbəri söymək və bu cür deyir əməllər, bu cür əməllər, sən bunu əməlləri küfri əməl kimi adlandırdın və dedin ki, bunlar insanı dindən çıxarır. Məgər sən e, və başqa isə, və deyir, artıq deyirsən isə, e, vəqad ərraftum əl-kufrəl-əsqar bil-əməli və, və deyir, əgər bu deyir, e, bu əməllər, bu əməllər e, insan e, dindən çıxarırsa, yəni zahirən feil əməl olsa dindən çıxarırsa belə və deyir artıq siz deyir e, ki əməli küfür, amma dindən çıxarmayan, yəni kiçik küfrü adlandırırız. Buna necə cavab verəsən? Yəni zahirən burada, yəni bir ziddiyyət var ki, yəni sən deyirsən ki, əməli küfür dindən çıxarmır, yalnız etiqad lazımdır və baxımdan da deyirsən ki, Allahı söymək, peyğəmbəri söymək bu cür əməllər dindən çıxardır. Yəni bu ziddiyyətə necə cavab verəsən və buyurur ki, "İ'lam enne hadil arba və ma şəkəlhə leys hiyə minəl kufrul əməli illə min cəhdi kowniha vaqi'atan bil əməlil cəvari fima yad yədhəru linnəs." Və deyir, bu dörd əməl ki var, hansı zikir olundu, Allahı söymək, Peyğəmbər söymək, bütə səcdə eləmək, kitaba istihan eləmək, yəni murdar yerə zada tullamaq, bu deyir, insanlara görə zahirən bir əməldən, əməldəndir. Çünki insan bunu bədən üzvünə eləyir, səcdəni bədən eləyir, ondan sonra Allahı zadı söymək, bunlar əməlləndir, aydındır. Və deyir, وَلَكِنَّهَا لَا تَقَوْ إِلَّا مَا ذِهَبِ الْعَمَلِ الْقَلْبِ مِنْ نِيَّةِ وَإِخْلَاسِ وَحَمَّتِ وَالْإِنْقِيَدِ Və lakin deyir, bu əməlin olmağına baxmayaraq, bu əməllər insanın qəlbin etiqadının ona aparılmasının nəticəsində olur. Yəni, bu zahirən əməl olsa da, ancaq qəlbin etiqadına görə, yəni o əməllər yəni yerinə yetirilir. لا يبقى مع شيء من ذلك فهي وإن كانت أملية في ظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد deyir, zahirən deyir o əməllər, zahirən deyir o əməllər, Deyir, e, əməl, o əməllər, dörd əməl ki, hansı ki saymışdır, Allahı söymək, Peyğəmbəri söymək, kitabı istihən eləmək, bir də bütlərə səcə eləmək, bunlar deyir, zahirən deyir, əməli küfür olsalar da belə, bunlar deyir, qəlbin etiqadının ləbud olmalıdır ki, o ləbuddur ki, onun qəlbi etiqad edir ki, o insan, yəni o şeylərdir. Yəni, insan <coughs> qəlbində bilir Allaha ki, söyür, o bilir Peyğəmbərə ki, söyür, aydındır, yəni insan tanımadığı bir şeyi söyər, yoxsa söyməz, söyməz. Və bu deyir ki, insanın bu dörd əməli, o bir əməllərdən istisna olmasın fərq ondadır ki, <clears throat> o bir əməllərdən məsələn tutam ki, <clears throat> namazı tərk etmək barəsində, Allahın hökmü barəsində ola bilər insan nəyisə bilməsin. Qəlbində etiqad eləsin ki, bəli, Allahın hökmü haqdır, Allahın hökmü verilməlidir. Ola bilər qəlbində etiqad eləsin, bəli, namaz qılmaq vacibdir, qılmamaq pisdir, cəhənnəmə atacaq, yəni aydındır. Və burada qəlbin etiqadı şərt deyil, həmin onun istiqamətində olsun, əməlin istiqamətində olsun. Ancaq bu dörd əməl isə, deyir, əgər əməl onu göstərirsə, zahirən əməl olsa da, o deyir, qəlbin etiqadı ləbuddur. Yəni qəlbin etiqadı var ki, <coughs> o deyir, əməl, yəni o əmələ yəni yol verilir. وَلِمَ تَكُنْ هَذِهِ لَتَقَ إِلَّا مِنْ مُنَافِقٍ مَارِقٍ أَوْ مُعَنِدٍ مَارِدٍ və, və, və bu cür əməllər deyir, yalnız və yalnız deyir, e, münafiqdə əməliyyət edir xəssələrdən, dindən o, çıxanlardan, başqasından, bir şeylərdən başqa heç kimdən çıxmır. Yəni bu əməllər, bu əməllər yalnız və yalnız, yəni münafiq kimlərindən, ondan sonra qəlbində, yəni İslam'a buğd olan, yəni İslamdan çıxmış insanlarda, yəni baş verir. Yəni başqa insanlarda, yəni bu şey olmur. بدير والمقصود في هذا المقام بيان واجب تقسيم الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء إلى هذه الأقسام الثلاثة المذكورة وعم إطلاق هذه الأقسام أو بعضها على معنى الكفر الأكبر أو الأصغر وهو مما يتوافق الناس فيه بحسب في استعمال المصطلحات deyir bu e, keçdiyimiz bu növlərdə, yəni bədən üzvlərindən baş verən bu küfrün növlərində istər dinlə, istər ehtiqadla, istər əməllə olanlar, bunlardır artıq biz öyrəndik ki, bunlar artıq üç qismə ayrılır və onlardan da bəzilərinin iki qismə böyük küfrə və kiçik küfrə ayrılmasında isə deyir, çox adam bu barədə yalnız və yalnız genişlik bu elmdə, yəni genişliyi olandan sonra, yəni geniş məlumat olandan sonra insan, yəni artıq o yəni, nəticəyə, o islahları, e, islahları öyrənir ki, bu küfür, e, kiçik küfürdür, böyük küfürdür, ehtiqaddır, əməl المادي إلى آخره فهو مما يتوافت الناس فيه بحسب توصي في الاستعمال المصطلحات أو الألفاظ في غير ما وضعت له والتجوز في ذلك من عدمه لاعتبارات كثيرة يطول وصفها وإنما المشهور في أكثر الاستعمال أهل العلم هو إطلاق الكفر الاعتقاد على الأكبر والعمل على الأصغر وأما القول فيطلقونه على الأكبر تارة وعلى الأصغر تارة أخرى Və deyir, bu üç qism ki, var hansı ki, e, biz keçdik, bu üç qismdə çox alimlər, yəni ehtiqadı, o ehtiqadla bağlı olanlara, yəni dindən çıxaran küfür adlandırırlar və əməllə bağlı olana isə kiçik küfür adlandırırlar və ona görə görən, görürsən ki, alimlər fərq qoyurlar, deyir, ehtiqadla bağlı olan hər bir məsələ, hətta bir ayəni, bir dənə ayəni belə e, inkar eləmək, yəni etiqadla və də şək eləmək, yəni hamısı etiqadla bağlı onlardır. Bunlar deyir artıq deyir, insan dindən çıxarır. Ancaq e, əməli e, əməli küfrlər isə alimlər bunlara deyir kiçik küfrlər adlandırırlar. Çünki artıq əməli məsələsində, yəni zahir əməl zahiri əməldir və zahiri əməlinə görə də ona tətbiq olunmur. Yalnız mən o 4 istisnadan başqa və ona oxşar şeylərdən başqa və onda da həbs həkəmi onlar haqqında buyurdu ki, o insanlar zahir onun eləməklərinə baxın baxmayaraq onun qəlbi onun etiqadına yönəlir. Yəni qəlb onu etiqad eləyir ki, yəni bədən üzvü də yəni həmin o əməlləri eləyir. Və və hadi zahirul bicəlal fil istimal ba'd ulama hatta innehu la yakadu يعبر عن الكفر الأكبر إلا بالاعتقاد وعن الأصغر إلا بالعمل وبخلاف القول فلا يشتهر عن أحد من أهل العلم أنه يطلقون معبرا به عن أحد نوعي الكفر والله أعلم Və deyir, bu üç küfür ki var idi, hansı ki, etiqadı küfür, əməli küfür, qovlu küfür və etiqadı küfürü alimlər, yəni çox alimlər arasında məşhurdur ki, buna yəni dindən çıxaran küfür adlandırırlar və əməli küfrü isə dindən çıxarmayan və onu dindən çıxarmayan küfür adlandırılır. Ona görə görsək, məsəl üçün, alimlər danışanda, məsələn, deyəndə Allahın hökmünü hökm vermək məsələsində, namaz qılmaq barəsində və hətta ki, başqa məsələ görsən, bunlara deyək ki, hər də kufrun əməli. Bu deyil, əməli küfürdür. Yəni, bunu etiqada yəni, aid eləmirlər. Yalnız mənəz artıq yəni ona hüccət qaldırandan sonra, bəyan edilən sonra artıq bəlli olur. Bunda etiqaddır, yoxsa ki, e, zahiri əməldir. Və deyir, amma deyir, e, dildə olan küfür isə, bu nə deyir, alimlər bəzi hallarda, yəni onu böyük küfür kimi və bəzi hallarda isə onu, yəni kiçik küfür kimi, yəni adlandırırlar və düzünə Allah bilir, və sallallahu Muhammedu və aləl Muhammed və inşallah gələn dərsə